Ջեմուխին ջերմակ է եւ անորջ է բուրում։ Ձյուն է գալիս, պաղ ու փափուկ։ Օթի թարմության մեջ փաթիլակերտ հմայք կա։ Ջոր, ջոր։ Ջորջորում է մակրամակուր ձյունը եւ հերարցակ աղջիկն ավելի իրական է զգում բացօթյա հեքիաթի հրաշքը։ Դահուկներով պետք է գնա այ այստեղով, դեռևս չկողկրտված ճանապարով։ Եվ դա իրեն մեղմասած խենթացնում է։ Սիրում է սահել անարատ ջերմակության վրայով։ Այն միայն իրենն է։ Թվում է, մաքուր թղթի վրա բախտի ուղին է գծագրում։ Այնպես որ հրաշքն իրական է։ Տարեմուտը։ Պետք է անցնի երկար, անակնկալներով լի մի կերումեր ճանապար ու բարձրանա դիմացի բլրակը։ Այնտեղ Դարավանդում Աստծո տուն կա։ Նորավանք անվանմամբ։ Քարտեզը ձերքի ուղեցույցն է։ Երկրաբան աղջիկը որոշել է նոր տարվա շեմին Աստծո դուռը գնալ։ Ուխտել է ու կատարում է։ Ասելիք ունի Աստծուն ու լսելիք։ Իսկ մինչ այդ պետք է վրան կրացած ժայռերի խստության ծանրությանը դիմանա։ Լեռնադահուկային սպորտի ասպարեզում ճանաչված անուն է։ Եվ ժայռերին դեմ հանդիման ունենակ չի վախենում։ Ժայռերը դարակերտ են ու գախտնիկներ ունեն ամբարած։ Խորհրդավոր են։ Վ այնտեղ ժայռերի խորքում ստալակտիդներ են, ստալակմիդներ, հրաշագեղ դահլիճներ։ Այնտեղ են հայտնաբերվել հազարամյակների հնություն ունեցող տրեխները։ Տեղանքը զբոսաշրջության անկրկնելի վայր դարձնելը ապագայի կառուցողական խնդիր է։ Մտորելով սահում է աղջիկը, ասես փետուր։ Սլացիկ շարժումներով հենվում է դահուկափայտերին, առաջ հրվելով։ Եվ նպատակը մեկն է. ինչքան կարող է շուտ տեղ հասնել։ Մինչև հիմա ականջների մեջ զրնգում է պատմության ուսուցիչ Աբ รา համյանի ազդեցիկ ձայնը։ Արփագետի կիրճում գտնվող նորավանքը շրջապատված է բազմաթիվ քարանձավներով ու կարմրավուն ժայռերով։ Հրաշալի ճարտարապետական լուծումներով ու շքեղ զարդականդակներով օժտված այս վանքային համալիրը 13-14-րդ դարերում եղել է մշակութային եւ կրոնական կենտրոն։ Հատկապես ուշագրավ է շքամուտքի ճակատակալ քարը, որի վրա քանդակված են Աստվածամայրը նորածնի հետ եւ նրանց նայող երկու հրեշտակապետերը։ Վերջիններից աչքերը հատուկ շեղ են քանդակված։ 1236 թվականին Հայաստանը գրաված մոնղոլների կողմից սրբազան վայրի ավերումը կանխելու համար։ Վանքի պատմությունն անբաժանելի է Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ճարտարապետ եւ քանդակագործ Մոմիկի գործունեությունից։ Ահա հենց այդ Աստվածամոր ու իր նորածնի Սուրբ դուռը պետք է գնա Վանուհին։ Արմատներով վանեցի այդ քնքուշ ու քաջախճիկը։ Տարեմուտին ոգեշնչող ու անապահ միջավայրում Աստծու հետ առավել անկաշկանդ հաղորդակցվելու համար։ Չէ՞ որ մայրական կողմի տատը հենց այս կողմերից է։ Ասել է թե հարազատ օջախ է գնում։ Սառնի վեր բարձրացող ճանապարհը դյունապատ է։ Դժվար անցանելի։ Եվ աղջիկը որոշեց դահուկները հանել։ Երկարաճիտ կոշիկները հաստաներ բան էին։ Հուսալի Ժայռակույտերի վրա դիզված ձյունը վկայում էր։ Լեռնային այս տարածքում ձմեռը վաղուց է եկել։ Իսկ աղջիկը համառ է, վերելքը հաղթահարելուն քիչ է մնացել։ ահա եւ եկեղեցու առընկնող գագաթը։ Հրաշք է ասես, եկեղեցին երկհարկանի է։ Շրջեց համալիրի տարածքով։ Հիացավ պատմական հնություններով։ Ուսապարկից հանած լուսանկարչական ապարատով պատկերներ անմահացրեց։ Մտովի մի քիչ հաղորդակցվեց Աստվածամոր, ապա փրկչի հետ։ Աղոթք մրմնջաց սրտաբուխ հայր մերն արտասանեց ուրույն ջերմառանդությամբ։ Ասես Աստծո ձայնը հասավ ականջին։ Գալդ բարի է։ Տրտմած մի քիչ խորհեց կյանքի անարթարությունների վերաբերյալ։ Հիշեց նորավանքի ավանդապատումը։ Սիրտը ճմլվեց։ Շատ անմարդկային համարեց Սյունյաց իշխանի արարմունքը ով մեծանուն ճարտարապետ Մոմիկի հետ դավադրաբար էր վարվել։ Երբ վերջինս իշխանի հորդորով 3 տարում սարքել է այս հրաշքի եկեղեցին, իշխանի աղջիկան, ում սիրահարված էր, իշխանի կամոք կնության առնելու համար։ Այս ամենի վերջաբանն իրոք մխկտացնող է։ Անսիրտ իշխանը ծառային հրամայում է վանքի գմբեթի վերջին քարը դնելիս ցած հրել մոմիկին եւ սպանել։ Այդպես էլ լինում է։ Պաստորեն մոմիկի տաշած վերջին քարը շիրմակար է դառնում նրա համար։ ծանր էին խոհերը եւ իրար ամեր։ Եվ աղջիկն ասես ընկնվել էր պատմության բազմածալ խորքերը։ Նախաճակ ընկեց ու ինչ որ բան մրմնջաց։ Անդորն այնպես խորհրդավոր էր։ Իսկ շրջապատի ջերմակությունը անաղարտություն էր խորհրդանշում։ տարածքում ճտճտացող մի ցախսարեք շեղեց Վանուհու ուշադրությունը։ Աղջիկը դեպ ետ նայեց եւ անսպասելիությունից քիչ մնաց ճճար։ Համալիրը եզրափակող ցածրիկ պարսպապատի վրա իր տեսադաշտից քիչ հեռու նստած համակ ուշադրությամբ ինչ որ նկար էր վրցնում մորուքավոր մի այր աղջիկը սարսռաց։ Չէ որ ոչ մի ոտնահետք չէր նկատել։ Ո՞վ եք դուք։ Երկյուղած նրան մոտենալով աղջիկն իր երկնաթույր հայացքը մեղեց անծանոթի աչքերին։ Ձմեր պապն եք, ի՞նչ է։ Ինչ եք անում աշխարից կտրված այս վայրում։ Եվ նրա հայացքը գամվեց նկարին։ Ձմեռ եք նկարում, որքան գեղեցիկ է։ Անծանոթը հայացքը մի կերպ կտավից կտրելով սկսեց զննել աղջիկան։ Իսկ դուք, սիրունիկ աղջիկ, այս ձյուն ձմերվանը միայնակ ինչ եք անում այս ձորերում։ Աղջիկը արժանապատվությունը վիրավորվեց։ Տղամարդու տոնը շատ էր խիստ։ Գլուխն անհարկի թափ տվեց, պոպոլոզավոր գլխարկից ձյուն շաղ եկավ անծանոթի մորուքին արժանի հակահարված տալ ուզեց, իսկ հարկավոր բարերն իրեն կարծես դավաճանում էին։ Աղջիկը չեր ուզում զիջել։ Գիտեք, Մարտահրավերի ձեռնոց նետողի պես հարցակողաբար ասաց նա. Չգիտեի, որ այստեղ երկնային թակավորությունից պատվիրակ կա։ Իսկ ես սովոր չեմ որևէ մեկին հաշիվ տալ, թե ինչ եմ անում։ Ձեր նկարին սևեռվեք։ Նա զայրացած դահուկափայտի ծայրով աստղ ձևեց ծյան վրա։ Անապական ծնե սավանը շախ եկավ կարերին։ Ինչ հանդիպում։ Նկարակալը մի կողմ հրելով թեթևակի ժպիտ խաղացրեց դեմքին տղամարդը։ Ձերքով դյունոտված մորուքը մաքրել փորձելով։ Կմահաճ քրմուհի ես, ինչ է, դեռևս չհանդիպած վիճել սկսեցիր։ Դեռևս տղամարդը ճիշտ էր։ Վանուհին մի պահ լռեց, ուրախadir զննելով խոսակցին։ Նա մեծ ու խորունկ աչքեր ուներ եւ բավականին համակրելի դեմք։ Կլիներ մոտ 30 տարեկան։ Լավ, ծանոթանանք, ասաց հապաղելով։ Վանուհի, ինչ հրաշքանում հիացավ տղամարդը, անցնելով ավելի մտերմիկ խոսելաձևի։ Դու անշուշտ Էրգրեն եկած ես։ Այո եւ ոչ, երկիմաստորեն պատասխանեց աղջիկը։ Եվ ձայնի մեջ ասես հաշտության նրբերանգները զգացվեցին։ Դե անչափ հաճելի է, Լեոնարդ, ասաց նկարիչը, ձեռքը մեկնելով։ Ծնողներս այդ անունը տվել են ինձ Լեոնարդո դա Վինչիի պատվին։ Նրանք շատ են գնահատում մեծ արվեստը։ Աղջիկը մեկ անգամ եւս նայեց նկարին։ Ներքևից յունացած քարթավայրի ամեն մի մասնիկ ասես հրաշքով տեղափոխված էր կտավի վրա։ Իրոք նկարը տպավորիչ էր։ Կարծես թե նկարչի անունը իզուր չէր դրված։ Իսկ աղջիկն իրեն տանջող հարցի պատասխանն ուզեց մեկեն ստանալ։ Ինչպես է հայտնվել այստեղ։ Ոչ մի ոտնահետք ձյան վրա չի երևում։ Տղամարդը կմծիծաղ տվեց։ Ես մանկուց սիրել եմ քարայծի նման ժայռերը մագլցել։ Տեսնում եք եկեղեցու յետևի այն նեղլի կարահետը։ Ժայռակույտերից այն կողմ ժայռերին թիկնած գյուղ կա։ Այնտեղից եմ եկել։ Դյումոտ եղանակին սիրում եմ խիզախել։ Հաշտությունը կարծես կայացած էր։ Դե սիրուն աղջիկ, Ինչու ես հայտնվել այս կողմերում։ Հատկապես այս եղանակին եւ մենակ։ Կրկին իր հարցին անդրադարձավ տղամարդը։ Նա նայեց աղջիկան այս անգամ արդեն մեղմությամբ եւ այնքան խորն էր նրա հայացքը։ Եկել եմ Աստծոց բախտ խնդրելու, կատակեց աղջիկը։ Կարծում էի, ես կլինեմ եւ երկնավորը երրորդ նավելորդի ներկայությունը երբեք չէի ենթադրի։ Եվ աղջկա այդ տերն իր անկեղծության արտաբերման անսպասելիությունից ալկարմիր երանգ ստացան։ Երրորդ նավելորդ ծանր հոգոց հանեց տղամարդը նյարդայնորեն թմկահարելով ծյունոտ պարսպապատին։ Արդյոք ավելորդ։ Աղջիկը մի քիչ անհարմար զգաց։ Չեր ուզում կրկին վիրավորել ակամա զրուցակցին։ Դուք բախտ խնդրեցիք միայն ձեզ համար։ Խոսակցությունն ասպասելի ընթացքով առաջ տարավ տղամարդը։ Որքան եք շլատ։ Եվ նա մռայլված անսպասելիորեն լռեց։ Աղջիկը, չգիտես ինչու, մեղավոր զգաց, չգործած մեղքի համար։ Գագա դյունածած կեղևն ու գագաթին մի թրջում թարեց։ Թևիկներն աղմուկով թափահարեց։ Եվ ձնե անձրև շաղ եկավ եղևն ու շուրջ բոլորը։ Թրջնակի գլխին գունավոր կատար կար։ Թվում էր ամանորյա տոնածառի գագաթի աստղը։ Երկուսի հայացքը միաժամանակ գամվեց տոնածառին։ Անչափ քիչ է պատահում երբ երկուսն էլ կյանքում նայում են միևնույն ուղությամբ։ Հոգոց հանելով փիլիսոփայեց նկարիչը։ Բախտի բան է, բախտի։ Եվ նա անսպասելիորեն մտնեց։ Վանուհին նման հանդիպում չէր նախատեսել եւ այժմ երկմտում էր հետագա անելիքը։ Դե ուրախ էի ցանոթանալ։ Կաշվե ձեռնոցը հանած Վանուհին դեպ տղամարդը parzեց իր ճերմակ աչը։ Շուտով կմտնի, ես գնամ։ Հա, ասաց տղամարդը։ Պետք է գնաս։ Նա չափազանց դժգոհ տեսք ուներ։ Պատճառն աղջկա համար անհայտ մնաց։ Աղջիկը ոտքերին ամրացրեց դահուկները։ Դահուկափայտերը ձեռքը վերցրեց։ Վայրեջքն առավել հեշտ էր լինելու հատկապես իր նման արհեստավարժի համար։ Կաց իր թիկունքում հանկարծ հնչեց նկարչի բամբ ձայնը։ Սպասիր մի պա։ Աղջիկը հապաղեց։ Սպասողական հայացքով զրուցակցին նայելով։ Նկարիչն ինչ որ բան էր փնտրում իր լայնածավալ պայուսակում։ Վերցրու։ Դե աղջիկը parzեց գեղեցիկ շրջանակով մի նկար։ Նկարում Սուրբ Խաչ էր արծաթազոց ու զորավոր։ Կողքին տերունական աղոթքը, որբիսի ուխտդ լիարժեք լինի, մեկնաբանեց նկարիչը։ Այս անգամ թեթևակի ժպտալով աղջիկը խորապես զգացված էր։ Խանդաղատանքով շոյեց խաչը։ Հայացքն առաստված, մտքում աղոտ կշշնջաց քնքուշ ձայնով շնորհակալություն հայտնեց։ Նկարը տեղավորեց ուսապարկում ու մեկնարկի պատրաստ լարվեց։ Ուսերին զգաց բրբտող հայացք։ Չշրջվեց։ Պահը պատե չէր։ Համենայն դեպս գոհ էր իր ճամփորդությունից։ Ուխտը կատարված էր համարում։ հետ դարձի ճանապարհն առավել հետաքրքրական էր։ Աղջիկը վերից վար սուրում էր, ինչպես փոթորիկ։ Նա հասցրեց մտքում վերլուծել հանդիպման մանրամասները։ Ով էր իրապես նա եւ ինչու էր այդքան մռայլ։ Ձյունացած գեղվինիները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Դրանք առինքնող էին, բարի ու վեր ծառ ու թուփ բարուրված էին ճերմակ շղարշով։ Ոլորապտույտ գետակը երկչոտ ասելիքը կոկորտում խեղտած լուրումուն ջուշվար հսկում էր արիասիրտ գեղեցկու երթը իսկական ամանորյա հրաշք էր մթն ժորած ժայռակուտերի տակով անցնելիս վերևից ինչ որ բան գլորվեց աղջիկը տագնապեց հոգազան չէ։ Դա հոգավազքն արագացրեց, հարկավոր էր ավտոմայրուղուն հասնել, որքան հնարավոր է շուտ։ Խաչմերուկում Վանուհին ինչ որ կերպար նշмарեց։ Ոչ մի իրադրության մեջ մարդ մենակ չի մնում։ Եզրահանգեց նա եւ կարծես սիրտը մի քիչ հանդարտվեց։ Աղջիկը հավասարվեց անծանոթին։ Չհասցրեցի գալիք նոր տարիդ շնորհավորել, եւ դու սլացար ինչպես նետ։ Ասաց վերջինս, ռոբոտի նման կտրուկ շրջվելով, որքան արագ է թրջում ժամանակը։ Նրա ձեռքին դյունազարդ փոքրիկ եղևնիկ կար, որը parzեց դեպ վանուին։ Նկարիչն էր։ Այ քեզ անտարային հեքիաթ, ժպտաց աղջիկը, անցնելով դույին։ Որտեղից հայտնվեցիր։ Այ քեզ իրական հրաշք։ Ժպիտով աղջկան նայելով ասաց Լեոնարդը։ Երկու ժամ է քեզ չեմ տեսել ու արդեն կարոտեցի։ Ո՞վ ես դու, բոց աղջիկ։ Ինչ ուժ ես ամբարում։ Աղջկա դիմաց այս անգամ կանգնած էր կրակոտ տղամարդ։ Աղջիկը շարագունեց։ Հայացքը դեպ հերուները բացրեց սիրտը թրթրաց։ Մի ձերքին պստլիկ Եղևնին, մյուս ձերքին արդեն խանգարող դահուկապայտերը շփոթված նա դիմեց դեպի մոտակա կացարանը, ուր իջևանել էր։ Հրաժեշտի խոսքեր չասաց։ Բոլոր բառերը մոռացել էր։ աչք չփակեց ամբողջ գիշեր։ Վաղուց էր դուրս եկել դեռահասային տարիքից, բայց ինչու էր սիրտը դերատի աղջնակի պես անհանգիստ տրոփում։ Դեկտեմբերի 31-ն էր։ Աղջիկը շտապ-շտապ հավաքում էր իրերը։ Երթուղային ավտոբուսը ուր որը կժամաներ։ Ինքը ժամանակին պետք է քաղաք հասներ։ Նոր տարվա գալուստին ժամեր էին մնացել վերցրեց ճամպրուկը։ Սիրտն ասես սղոցել էին, ու մրմուրը քաղցրեր։ Ուզում էր գնալ, բայց եւ չէր ուզում։ Դրամբախոցը ստիպեց նրան կտրվել մտքերից։ Դուրը բացեց։ Իր արջև դրված էր հսկայական մի նկար։ Իր նկարը։ Մազերին դեղնաչերիցու հակին հարսի շորեր։ Աղջիկը կարկամեց։ Ճամպրուկը ձերքին քարացել էր դռների մեջ։ Աստծո կամոք խորհրդավոր ժպտաց նկարիչը։ Ներս կհրավիրես թե չէ։ Անշուշտ երրորդն ավելորդ չէ։ Եվ խնդրում եմ, ցած դիր ճամպրուկդ։ Աղջկա հոգում ծովի ալեբախ փոթորիկ էր։ Իսկ ժամացույցի շտապող սլակները արագորեն բաբախում էին անցնող տարվա ծերացած ու սիրառատ սրտի վրա։